muri abanywanyi b'ikiyago cyo ku nama kaze cyane abarundi bari mu minsi yo gusozera ikiringo cy'amatora bamaze nk'iminsi itari mike nyuma y'amatora atatu yabereye rimwe ku wa mirongo ibiri rusama uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nayo akaba yari amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'ay'abajenama b'amakomine haratunganijwe n'ay'abakenguzamateka aho naho hari ku wa mirongo ibiri na kane mu kakaro hatorwa batanu baserukira ababatoye mbega none ayo matora y'abajenama bo ku mitumba no mu makaritsiye yoba akenewe by'ukuri inyungu z'umutumba cyangwa ikaritsiye n'izihe inyungu z'abitoza zozo zoba zishingiye kuki imigenderanire hagati y'abatowe kurongora imitumba n'abashingantahe bamize akabuye k'abagabo batiwe n'intahe ya ntare n'iyihe intambamyi zishobora kubangamira ayo matora zozo zoba ari izihe hokogwa iki kugira ngo aya matora azagende neza kandi agirire akamaro imitumba n'amakaritiye ubutuma tuvuga mukatwumva ni eric uwimana ubutuma tuvuga mutubona ni rono niyo nkeza uhagarika ikiganiro ni leonce bitariho jerome nyonzima nije ndemesheje kino kiyago cyo ku nama ndi sangwe mwese mu nama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro mu gutangura mbega honorable martin amatora yo gushyiraho abarongoye imitumba by'ukuri arakenewe murakoze cyane amatora yo gushyiraho abarongoye imitumba arakenewe rwose kuko imbere y'uko ayo matora aba hari hari abatwara imitumba bwa mbere ngo ni amasegiteri mhm. bagenwa kandi kenshi na kenshi kubera hari intwaro y'umugambi umwe w'abadasigana bagenwa n'umukuru w'umugambi mhm. rero hari aho wasanga bagenye umuntu atanica apfana n'ako karere agiye gutwara yacamo umutware rero ntiyabiyongoza yaba umutware nyine n'igikenye cyinshi eh. urabye nabi n'inkoni warayijya kandi byaraba kenshi mm. mugubu unya indongozi z'ubu zitogwa nta nkoni bakoresha mm. kuko ntushobora gukubita uwagutoye ubutegetsi wabuguhaye mm. kuko um, izo ndongozi zitorwa ubuhu mm-hmm. nta butegetsi cyo kwita ubutegetsi mm-hmm. bafise butandukanye n'ubwo bahawe n'umwenegihugu yabatoye ni ukuvuga ko ubamenje ko bashaka kwikiza ni nabo bakubitwa bo bapfa kwitwa batakojeje eh, none ko twari ko twari mu ntwaro nyine tuzagikora duhure uko mm-hmm. eh, umukuru w'igihugu yakora hejuru niko yatuma nabo hasi gukora mm-hmm. eh, nta demokarasi yari ihari mm-hmm. ubu umutumba urongowe n'umuntu agenywe akaba ari uwo kuri uwo mutumba nyine hari ingorane zobaho agenwe no kuvuga ko ishaka rya bene igihugu ntiririmo bene igihugu bakeneye kurongorwa n'abo bitoreye atawanje atawangura kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu abemererwa kwitoza ni bande abemererwa kwitoza ingingo ya mirongo ine na kane y'ibwirizwa rigenga amakomine dukorera ko ubu mhm. yayivuga neza ifise uduce dutanu nimba ntihenze gamira avuga ko utegezwa kubura umurundi mhm. urumva utari umurundi ntushobora kuza kwitoza ku mutumba bagira kampanye yabo cyangwa propaganda akarongera abamufasha ushobora gusanga harimo umunyamugambwe umwe cyangwa ata munyamugambwe arimwo mugabo nta darapo ry'umugambwe nta kata y'umugambwe bazana kuko nta rutonde rubaho urutonde rw'imigambi ntirubaho urakoze reka ndagaruka ubu naho mbanze nsimbire kwa honorable leopold mpere kuri ka kabazo nyine ku bwanyu honorable leopold mu mugambwe seneri murabona by'ukuri ko amatora y'abarongoye mutumba cyangwa ikaritiye akenewe by'ukuri eh, twebwe mu mugambwe seneri turabona ko akenewe cyane ahubwo mhm. ahubwo yarakwiye kuba amatora yo kwitabwaho cyane kubera iki ni amatora yo ku musozi Mhm. ya ntwaro rusange dushaka ntituyumve hejuru kwa musitaneri kwa buramatari ku mukuru w'igihugu tuyibonere ku musozi wacu abadutwara babarabo twitoreye mhm. twebwe nyene iyo niyo demokarasi yo ku musozi kandi ibyo onya utavuga ngo atowe kubera ngo ari mu mugambwe runaka mhm. bamutore bamushimye uko bamuzi nk'umushinga nawe nk'uko abivuze nuwakwije ibyo bona biri ngaho muri iryo tegeko ribigenga mhm. mugabo rero icyadutangaje twaragize ikibazo mhm. kandi gushyika n'ubu ni ibintu byatumye byatubabaje tubona yuko aya matora ashobora gusa kutagenda kutazana umwimbu twari twiteze kuko hari abantu benshi na cyane cyane abantu bikeka canke bazi yuko bari mu mugambwe sene y'inyankamugayo barakuye ku ntonde kandi bari bitoje mvuze ngo barakuwe barakuwe bakuwe bakuwe nani bisanzwe bo aratanga kandidatire ugasaba kuzitoza ukabitanga mu rwego rwa sesi mm. sesi rero ikacisohora ngo ivyo yize bw'ibyo yize twasanze umengo ko hari ukwiga abantu bose bazi batari mu muganga uri ku butegetsi kandi babona buhava batsinda ayo matora ku mutumba mm. bose baca babakuraho ndetse turetse no kubakura ko hariho n'ahandi batotejwe baramererwa nabi ndashobora gutanga n'uburorero aha muri zone buterere aha mm-hmm. turafise abantu batatu bari hariya ku bari bashatse kwitoza ngo barongore amakarita yagiye muri zone buterere kubera bababona igihagararo n'ubwo bunyankamugayo bwabo ndiko ndavuga mm. byaciye amatorazo amatora bari hariya ivyo rero tukabona yuko bari mu mpimba bazira ko bagombye kwitoza canke bagize ayani makosa hanyuma barafata igituma ndabikubwira uko bari mu mwe y'ubutungane ntuzutangara amatora heze wumvise ngo bejejwe mm. ivyo birashoboka eh, procureur general de la republique yasohoye urutonde rw'abantu bashika mirongo itatu na batanu ngo bagirizwa ubutunga ngo bagirizwa n'ubutungane ngo bafute ku ntonde mm. icyatangaje harimo n’umushyikiranganji amwagiriza yuko ngo apfunzwe uwo mushikiranganje mu gitondo yamye mu nama y'umukuru w'igihugu muri conseil des Ministre. murumva yuko ubwo butungane bwari bwakoreshejwe mu ivyo bintu vy'amatora ariko uri kuravuga ivyo mukanya yaciye bigenda niko ari yomba n'ubu no munyakayanza rabizi yewe mushikiranganje ramubonye iyo liste kugira bigenduko inama se nayo bazibwizwa nshingiro niyo yavuze ati ivyo bintu nyakubahwa ubutungane buriko buramukurikirana ko icaha mm. nta wundi muntu ajya imbere ukuvuga ko mm. ni ukuvuga ko seni mm. seni ntiyari kuba icyo tubita antarave kuba intambane none gamaritino wewe wize vy'amategeko urazi yuko umuntu ataracirwa ubanza goma ari umwere mu gico gihe batanze itegeko ati futa ku ntonde bose ikibuza ntureke mm. mm. ubutungane bukore kuko hari baba babatira kuko ndaguha karori mm. nk'ejo ejo ejo hahize bavuze ko hari grenade bateye ku mutimbutse mu gahahe muri komine mutimbutse none yariteye nk'umuntu yatejya grenade bagiye kumurondera bagasanga n'umusenere yaritoje bamufashe ngo turagize gushika naho Gamaritina tugobutungane bovuga ko umushikiranganje afunzwe yamye muri conseil des ministres oh, ubutungane ubutungane nukuraba iherezo byahereye ubutungane gatanguye ubutungane ni ni sentare ya nyuma yavuze iki kuri ico kintu yego yavuze mugabo ya nyuma ubutungane ni bumwe nitwoza turarindire ko bizoherera hejuru kandi ari ibintu bigaragara ubugari ni uko nka mugayo zizitoza muri muhenshi sinovuga mugabo ndafise uburorero mfise nshobora gutanga aho inyankamugayo zakwiye ku none jewe urazi tuvamwe mu kayanza muri komine eh. mvako no ku mutuma mbako abantu bose bari nta bandi banywanyi b'ini migambwe baba barakuwe ku ntonde kubera ivyo bagirizwa ko jewe urumva ndi bakubwiye igituma ni ngaha eh. najye kuvugira abo muri senere baje ngaha kuko nibo banshikije ivyo bibazo abo bari naho babona nta oya naco ne kirababaje kuko je nashaka yuko aya matora bose bajamwo mhm. kugira bene gutora haba ari bo bihitiramo iyo se nibahitiramwo ngo ngo nta moralite yose ni sesi ibahitiramo ngo navemwe navemwe ni iri hejuru abanyagihugu batora nk'ubu ni itegeko rimeze neza rwose rivuga yuko abazotorwa ku mitumba bataba bavuye mu migambwe kandi batatangwa n'imigambwe kumbure kuko baba bamaze kubona yuko igihe batanzwe n'imigambwe ni ingingo ziba zafatiwe ahandi mm-hmm. bisa nka bimwe byo kugena ugasanga rero bica bigabanya kuko uwo azanywe n'umugambwe kumbure niyo bo baza bajya bo ku mutumba siwe bari gutora mhm. igihe rero baretse bati niyitoze nk'umuwigenga yego ku giti ciwe mhm. baba bagize bati twagure ubu uguhitamwo kw'aba bantu babazi aba bo bazobigira mugabo rero ikibazo gica kiba aha aho ubwoba buzira naha wibaza uti mbega none vy'ukuri abo bantu babaya bigenga vy'ukuri mbega ntiba ibi kumbure honorable ariko aravuga byashitse by'ukuri ko hariho uwatanze izina ryiwe akareka kwemegwa ku kubera kumbure uwaryemera nawe afise icyo bariwe cyangwa icyo agomba gushikako mhm. muri icyo gihe rero bibaye urumva ubwoba ntibwobura kandi bumaze kuba haba hatanguye yindi ngorane izogira ingaruka muri icyo gihe abo nyine bazaba bari kubashira ariko uvuze gutyo we ku bwabo buhubuza abava mu migambo kwitoza oya na gatoya sinobuza bava mu migambwe kwitoza kuko mu bisanzwe uwo buvuze ngo abari mu migambwe bose nta ntungane zirimo mhm. oya si cyo kuvuga mugabo kandi n'imigambwe ikemera ko hariho abatari mu migambwe bashobora kwitoza mm-hmm. bashobora ego batari mu migambwe yabo bashobora kugira kwitoza kandi bakarongora neza mm-hmm. kandi mbere bakaba bafise n'ubumenyi burushije abo bavuye mu migambi mm-hmm. aha rero ni hamwe nshigikira cyane ngaca akarongo ku guha uburenganzira babatora kuko niba batora bo babana bujya bo barazi ninda shoboye iki ninde akunda uwo mutumba ninde afise ubumenyi bwo kuzana inyishu kuri bya bibazo by'iwacu muri icyo gihe rero habaye ubwo burenganzira bw'uko hataba ibyo by'imigambwe uwo we wese bakamureka niba kwija ibyo bikaba aho o twoshikira iterambere rirama kuko abo botora hogira igihe abo barundi babona bati none dukeneye iki urakoze ndagaruka nsimbiye umushinga ntahe adrien sibomana arongoye inama nkuru y'abashinga ntahe mu burundi mm. aba batatu bamaze kuvuga ngo amatora arakenewe kugira hageho urongoye umutumba by'ukuri urongoye umutumba birakenewe ko atogwa umwizigiye gusumba uwo bagushiriyeho umuhumbu utanamuzi canke umuzi ko atabyashoboye amatora yero ni amatora akomeye cyane kandi akenewe kuko iterambere ni ku mutumba baravuga iby'akarengane n'iharya baravuga eh, ibyerekeye ubukene kurwanya ubukene eh, n'iharya ku mutumba ni muri kate niho duhera urumva rero ushoboye kuronka ugushikira aho utari bushike kandi witoreye ni iteka rikomeye muri kandi n'umuzigo kuri uwo batoye mhm. ni ibintu rero bihambaye ariko imbere y'uko wamutora mwavuze bavuze kuva kare igihe cy'intwara y'umugambi umwe ko bagenwa none ni ukuvuga ko igihe bagenwa atanu umwe yashobora kuba intungane mu bagenywe ngo atunganirize abantu ku mutumba none ni ukuvuga ko n'ubu abatorwa bose ari ntungane ijana ku mm-hmm. oya urumva ijo n'igihe twari twari tugeze ijo n'igihe twari tugezemwo abadasigara bobo nti ijo n'igihe twari tugezemwo mu mm-hmm. tuvuge nko ku munsi akaza gutwara imbo mhm. ata muntu n'umwe azi ibyo rero nibyo biri kubikosorwa mu ntwaro eh, ya demokarasi nk'uko bivuze mu ntwaro rusange mhm. eh, nicyo gituma atawovuga ngo abagenwa ntibari intungane mugabo nkumbura ubu abatorwa boba bafise akamaro kanini gusumba bashobora gushika kure gusumba eh, ubutowe kuba harabitoza bavuye mu migambwe hari icyo byinshi kuja mu mugambwe ni uburenganzira bw'umuntu wese mhm. kandi nikimubuza kuba ari intungane nikimubuza kuba afise ishaka ry'iterambere nta na kimwe byica icyo gusa babigiriye uko aho babigira n'igihe twari tuva mu ntambara mhm. eh, amasezerano y'iyarusha ariko bategura kudoyasinya hakaba n'ibwizwa shingiro bavuga bati kugira ngo twirinde ko imigambwe yohava eh, yo ituma abantu bacanamwo mhm. reka uwitoza ku yitoze atishimikije umugambwe yitozwe yitoze yishimikije ibyo ashoboye mhm. n'igihagararo ciwe ubwenge ubutungane nico nico bagomba ku mitumba hariho abashinga ntaye batiwe n'intaye mm. ntare bamize mm. akabuye k'abagabo mm. abo bantu ntibari bakwiye kugira batunganiza ku mitumba hatabanje gutorwa abandi urumva aho badije ikibazo gihambaye n'ubundi barabatunganiriza mugani mm-hmm. intwaro irakenewe igihe icyo umuntu yakwirinda rero mm-hmm. ni uko hagira icinjirira mu kindi murazi yuko mu bwizwa shingiro eh, ubutegetsi leta ubutungane eh, baravuga yuko bidashobora kwinjira namwe ni mm-hmm. rero ugiye kuba umusitanteri ukaba n'umucamanza cyangwa iburamatari ukaba n'umucamanza ibyo urumva ko bidashoboka mm-hmm. eh, abashinga ntayo barafise uko bajaho urabizi yuko arahiye yatiwe ni ubuzima bwiwe bwose eh, hanyuma eh, uwatowe nawe atowe ni imyaka itanu mm-hmm. hariho ibintu rero burya bimwe bimwe abashinga ntayo bashobora gusumbya abatowe mm. ego nk'ibihe ndaguha akaru mhm. avuga ngaho mhm. yuko uwutowe ari eh, aba afise nimiburi buri mirongo ibiri n'itanu mhm. twebwe abashinga ntayo ntitwatira ufise iyi munsi ya mirongo itatu n'itanu hama rero urabe nk'uwo w'imyaka mirongo ibiri n'itanu tuvuge nk'ibintu by'amatongo by'akarimbi ubona bamugereranya n'umushinga ntawe imyaka mirongo itandatu byose byabaye abona uwo nawe nkumbura hari n'ibyo atabatse nk'ubu hariho n'ahari usanga n'ako karimbi ariwe yagashinze hanyuma rero ugasanga ibyo abashinga ntahe bashobora eh, nabo barabishobora mugabo ntibafise eh, hari aho bakoranye neza mhmm. biba byiza gusumba abashinga ntahe ntibemererwa kwitoza bo kurongora imitungo haremererwa none bubutwa nande mbere benshi baritoza yego mm-hmm. kujya kw'abanyamigambwe mm-hmm. kandi bakabato ubu imigenderanire yifashe gute hagati y'aba batorwa n'abashingantahe aho hari intwaro rusange koko mm-hmm. abatowe basonera bakuru babo bigenda neza cyane mm. mugabo bakuru babo no kuvuga abashinga ntare yego yego barabafasha cyane muri byinshi mhm. kandi tutihenze mm. akagomba kumubona nk'umwana kandi ari umurongozi eh. abo ntibaba ari bo eh? ntibaba bakwije eh. barasoneranira mhm. genda kubwira n'abaye umushikiranganje wa mbere yego nduze ku mutumba umuntu mhm. wa mbere nabanza kuramutsa ntarashika nimuhira nabanza gutuma ko umukuru w'umutumba mhm. abatowe rero bujya ku mitumba na gatandatu niho hari hamwe hamwe abatowe bavuga ngo wewe abashinga ntayimwe nta manda muca nitwe tuzica mhm. mugabo ugiye kuraba eh, muri mu bwizwa shingiro mhm. nka musitanteri hari sentare y'intango mhm. agiye gucura urubanza sentare y'intango ikajya urubanza hari ingorane baca basekana mhm. rero eh, ingende bigenda barumvikana bagakorana neza none nk'abantu bo ku mutumba urumva gukorana nk'abantu bo ku mutumba bafite ikibazo cyangwa ingorane mm-hmm. bo kwitura umushinga nabo ngabo ku mutumba cyangwa bo kwitura umukuru w'umutumba biva ku kibazo bikava no ku bantu n'abantu cy'ibijuru barazi icyo bashira umukuru w'umutumba eh, tuvuge nka jewe eh, mfise akarimbi mhm. twashwanye n'uwo duhana akarimbi mhm. ndashobora mu gacimbiri guhamagara abashinga ntahe abo tubana ati ngo mutwubahirize ngaka karimbi yagashinguye bitiriwe birashika ku mukuru w'umutumba ukiturage abashinga ntaye bakabize yego abashinga ntaye ivyo rero uvuze vy'umukungu nibaza yuko abo batora mm. mhm. abakungu b'imbere mhm. hakaba n'abagiye mu mutamana mhm. n'abashinga ntahe hano rero haraba igihe umenga umuntu uvuze ngo ujya n'umukungu bagomba kuvuga ngo ujya ntakwiye kwatigwa tureke rero iyo nsiguro mbi babiha eh. twebwe bw'ubu tubita ababera ntahe mhm. abagana ntahe mhm. hanyuma bakabaja mu mutamana hanyuma bakabashinga ntahe urumva rero barashobora gutora muri abo muri abo bafite imyaka mirongo ibiri n'itanu mhm. urumva nk'uwo twebwe abasigaje imyaka cumi kugira ngo tumwatire barashobora kumutora kandi bamutoye bomutora kubera akwije ivyo amategeko avuga ari umuntu yigenza neza w'intungane mhm. atanga akarorero twe tuca tunezerwa tuti batoye umubera ntahe mhm. batoye umugana nta umugabo nyamugabo nubwo ico ndayivuze ko gatonya mhm. ariko hari wagira bibi navuze mwaciye anciramwe kandi kubera nubahana shimbanza kureka abanza heze mhm. mu bisanzwe avuze ko hariho abantu babujijwe kwitoza kubera arabasenere nuvuga ko atari cyo kuko arabizi ko muri ngo barankiwe nibaza ko bunguruje bisanzwe no kubaha intahe nkuko nagonda kubwire yuko ariyo ari ibintu ariko hamwe buba barenganijwe ayo makenga yiwe arafite ishingiro barenganijwe yego amakenga afite mm-hmm. mugabo naho ibintu by'uburundi n'ibihugu byose kumwe ibihugu byose bitwagwa bitwagwa n'amategeko yego mm-hmm. amategeko avuze ati we urenganijwe wungururiza aha hanyuma ngaha hanyuma ngaha kuri kuri kuri urugero uhashitse n'abashinga nahe n'abato nico nagiye nakubaza yego jewe ndumva yuko hakwiye gutomorwa neza uko bigenda mm-hmm. jewe narabaye umucamanza kandi ndakunda kwiga ibibazo by'ubutungane nkabona mm-hmm. yuko hari ikibazo hari ikibazo kidasanzwe kuvyerekeye ubutungane bwegereye abanyagihugu mhm. na nyakubahwa umukuru w'igihugu agize iminsi abitangaza yuko no muri porogaramu politiki mhm. azosubira kugarukana ubutungane bw'abashingantahe ubutungane la justice traditionnelle ni ntayo kumugira yasubizwa iteka mm. naje rero ivyo mu byo narimaze kubona nko mu byerekeye nk'ibintu by'abafungwa mhm. uravye nk'ibintu byerekeye ingene ubusho bwo mu Burundi bwarengeje ibitigiri urabye neza urasanga hariyo ibintu mu butungane ingene dukora bidatomoye uyu yaravuze ati burya icyaha cyose ni mu gipolisi mm. icyaha ngo kiba kirengeye abo ku mutumba ni mu gipolisi mm. ubu niko amategeko abivuga mugabo je nka jewe mu bantu mvuga ni ico kintu gihinduke mm-hmm. ehe ndabira mu itegeko rigishigwaho rijyanye no guhana ivyaha umuntu hanyuye ikigori mm-hmm. acajana mu mpimba imyaka hafi icumi yo gufungwa mm. iyaba nk’icyo cyaha cyo kwigiwe ku mutumba Mm-hmm. boshoboye kuraba igituma yahanyoye ikigori mm-hmm. iby'ikigori ahantu ushobora gusanga n'imfubyi mm-hmm. ushobora gusanga arashonje ni ingenzi yabujyana yiva mugabo itegeko ntiritandukanya kuri imfubyi kuri ingenzi kumva isi ingorane tunga eh. hariya uhaye agakofe abo bantu bazotora barayizi Mhm. barazi ko umuntu atunze abagore babiri barazi ko uwo muntu azambura ingo z'abantu bazi ko umuntu ari igisuma ntibazomutora uwo mhm. tinduka buri gisuma ku mutumba ukaronka ibisuma bisumba amajwi abandi bantu bose akagutora mhm. ntibyoshoboka ntibyoshoboka nicyo gituma rero mbona intambamye zoba ni uko barazi kandi n'uri ko ararondera amajwi nk'akazi uvuze ngo babaretse bitorere umenga hagira igihe bakabatorera Eh, twari twabivuze yuko amategeko ameze neza rwose mugabo dutandukanye amategeko nuko abantu bayabamwo cyangwa bayashyira mu bikorwa eh, tuvuze ngo barabatorera ni iki cy'uko ushobora gusanga eh, mbega bishika hehe ku matora yo gutora umukuru w'igihugu mhm. yo gutora abashinga amateka yo gutora abakenguza amateka mugabo hageze aba badabi ibibazo byo ku mitungo inzego zegereye eh, abantu ugaca usanga rero n'aba bazotora eh, hari aho batanguye kuvuga ati amatora aregereje bamwe bagakangukaga e eh, hari yandi matora asigaye eh. ni ukuvuga ko eh, hariho gushyira ingufu cyane ku barongozi bo hejuru mhm. mugabo ingufu zigaca zigabanuka hageze kuri bariya bo hasi mhm. kandi mu iterambere ry'umutumba ariho twari turizeye iyo ni intambamyi ikomeye iyo ni intambamyi ikomeye cyane kuko igihe rero aba batowe ku mutumba ari bamwe bafise intego yo kwishyura ibibazo by'abantu bari kuri uwo mutumba mhm. bazisanga hariho ibibazo rero bidasa n'ahandi bagaca bagira nabo umugambi nabo uca uduga ujya guhura n'umwe wa komune cyangwa n'umwe wa leta mhm. icyo gihe rero hatatowe abafise ubwo bushobozi bo muri bo hagati mhm. zihari kuko baraduye ubu bo bashaka iyo mhm. bashikira aho badashika gusumba uwundi mugabe intambamyi dushobora kuhaba mhm. ni gihe hogira abantu babishiramwo ibya politike byimigambwe mm. aho rero hoba hari ingorane ngo bubishyiramo bya politike iby'imigambwe bubishyiramo gute bubishyiramo gute ni kuvuga urumva bavuga bati umuntu niyitoze ku giti ciwe ataravye umugambwe mhm. mu gihe rero ibyo birumvikana yuko ahantu hari umugambwe umugambwe ukomeye mhm. hagiye umunyamugambwe aja kuyitoza ku izina ryiwe mhm. abikwiye badumutora kandi ni gihe n'igihe bobishiramwo ibya politiki hagatorwa ubutarabikwiye gusumba kubera gusa ko ari umunyamugambwe kubera gusa ko ari umunyamugambwe mhm. cyane bakabuza uwo kubera ko ari umunyamugambwe kubera ko ari mu mugambwe batifuza ko hashikira aho hantu hmm. ivyo uvuga umuvuga ngo batifuza ngo bomushira nibandi no kuzitira ari bo bose barabishobora none abantu ntibiyamamaza ntibimenyekanisha ntibagirane nibaca harya muraturubu eh? mugahirahira mugatorubu eh. ivyo birashobora gushika ni ukuzitira rero hari intambamyi isigaye honorable martin murakoze jewe nta ntambamyi kiretse mm-hmm. se ni ntiyo vyemera umva ntushobora kuguca bagucakira buca banshakira kankorerako mm-hmm. rero rero rero ko atanga uvu ziriyo womenga nivyo mugabo jewe aho nzovuga ati nta nguvu zagiye mhm. ni kumusa munsi amatora azoba turavye ibiharuro by'abatoye mhm. ibiharuro by'abatatoye niho duca tugereranya ati bwa bundi aya matora arakomeye ko abanyagihugu babibona cyangwa ntakomeye bivanye n'ibiharuro by'abantu akagwa ko gukebura bitoza n'abatora abitoza abitoza mhm. ni bagende kwitoza bazi yuko bagiye kuba basu Mhm. kuko nyine nshoboye mukuru wiwe yavuze ko arongoye leta mvye leta nkotsi mhm. uzi ko utagiye gukora shaka ubivemo hakiri kare akagoye kubatora oya sindaheze mhm. mvuze ku bakozi donke bagiye gukora bazi ko batagiye kwikorera kuko bagiye kurondera akazi bagiye gukora shebuji bagiye kurondera akazi bagiye gukorera abene gihugu ni ukuvuga byarindi byo kuba ikiraro hagati y'abene gihugu na eh, n'intwara bamenye ko cyo kiri ku mutima kandi baba ari abantu bagwanira amahoro umutekano iterambere ku mutumba mhm. abatora oya leta leta mvyeyi mhm. baba abavyeyi baba batoye mhm. kuko eh, nyirishobora mukuru w'igihugu aratanga amategeko mugabo impera n'imperuka amategeko kungena ashirwa mu mu ngiro ni ku mutumba eh, ya mategeko meza remi yavuga uyu mukuru ntashobora gutanga amategeko Mm-hmm. oya oh, yatowe n'abenegihugu biga nawe nawe n'umusuku w'abenegihugu mm-hmm. atanze amategeko mabi ntazoba kibaye umusuku mm-hmm. kandi turiko turabiraba ukungene ariko arakora nivyo ariko akora neza abatora akagwe ku batora abatora abatora ni barabe uwo batora uwo ari we ntibashiremo ibishobisho barabe umuntu abafitiye akamaro afise ibyiyumviro ushobora kubateza imbere naho tobara umusidende defitete usange ubwo wariheze akagohe wuvunira seni seni seni ntakagohe ndayivunira kuko barazi ibyo bakora bategeza kubikora bisunze amategeko urakoze honorable Hakizimana Leopold mhm. akagohe kubatora akagohe kubitoza jewe reka mpere kubatora mhm. nibarabe batore umuntu muzima mhm. umuntu ashobora kubabera imboneza ku musozi umurideri hajya ku mutumba umuntu ashobora kuba ari umuntu w'umunyamahoro uwo ari wese amubone mhm. mwico mhm. azora arataryamye kuko yumvise urugo k'uwo mutumba rufise ingorane mhm. azotanga raporo nk'uko byakozwe atazotanga raporo nk'iy'umunyamugambwe atange raporo nk'uko byagenze ku mutumwa no ku buzima ni we abona abatora ubu ntiyagaragara ubutorwa amenye yuko nibamutora uwo we wese mhm. nazo wari umusendevidede mhm. cyangwa umuseneri mhm. cyangwa uwundi asanzwe nuko numva gusa benshi abaseneri babakuyemo ubu wese eh. amenye yuko azoba atorewe kuba umuvyeyi wabo bantu bose bo kuwo mutumba mhm. atarabye umugambwe barimo utazotogwa nawe oya mbarika manze mvuge na eh, eh. cyane cyane umuntu azotogwa mhm. amenye yuko umutumba utazogizwe n'abasenere gusa mm cyangwa n'abasendeje gusa mhm. sendefte gusa utazogizwe n'abakatolika gusa n'abamizirima gusa ugizwe n'abarundi n'imigwi itandukanye kandi tumenye yuko ku musozi niho amahoro ahera umutekano bayimubi ni uhera abico no kuyita anatiza de la paix sinzi ikindi warumbagije niko ndagira nti uwo byoshika ntatogwe mugabo yitoza akagwa umuvuni oh ubishitse ntutogwe ubona amatora yagenze neza mhm. urayoboka watowe watowe mhm. kandi umugamburukire kuko uno munsi yatowe nawe uzotogwa demokrasi ni kwimeze ntwa rusange ni kwimeze se ni namashami mhm. yayo harakagohe bakeneye se ni no kuri kose ndayivunira akagohe no kuri kose ireke kwitwara nka seni y'uruhanduro y'umugambwe canke uruhande runaka jewe nubu ubunya tuzobabaza badusigurire abantu birukanwe ku ntonde motivation igituma abantu birukanwe ku ntonde bashatse kwitoza ari abakandida ku mitumba ata berekanye atadini birikanye bwabo bakirukana si ubwa mbere ndabivuze ngaso ubwa mbere seni idukorera twebwe nko muri seneri ibintu bitajanye nuko amategeko avuga iryo tegeko hariho hariho mwatumye kuja kwitoza muri mitumba oya ntawe twatumye eh, kuko jewe ndi umushinga wa tika abantu bose nobabariza mbere washaka naragerageje gufasha abantu bagize rukuru muri sepi barajana amarukuru yabo mugabo zose barazisubiza inyuma barajizojeta nibaza yuko seni ntibe intambamye y'iterambere canke ya demokrasi ku mutumba ireka abantu bose bihitiremwo mhm. kuko nibo bazinanye siyo iza kubatorera nyimba le demande mazayo za asesi ngo uyu ntabikuye ntabikuye icyo nico nagomba gushikiza akagoye bavunira urakoze cyane eh. Remy Havyarimana Maison Libre d'Espoir akagoye muvunira bitoza n'abatora eh akagoye tuvunira abitoza ubwa mbere eh, barabe ko bamenye ko bigiye gufata amabanga akomeye cyane kuko mhm. iterambere rirama bujya rihera ku mitumba ni naho haba icyicaro cy'iryo terambere naho igihugu cyotera imbere gute mbere ntibinashoboka ko gitera imbere mhm. ku mutumba hadateye imbere ibi rero bisaba ubumenyi n'ubukerebutsi bikomeye kugira ngo bitoze nyine kuko nabo bafise ibyo bazoba bemereye abo bazobatora kandi biyemeze kuzobikora mhm. kubazotora mhm. ni kubasaba kugira ngo ba batore bakurikije nyine ninde dutoye azotuzanira iki ku bibazo dufise mhm. turafise ibibazo mbega arabyumva afise ubushobozi bwo kubishikana aho bitegerezwa gushika kugira ngo eh, ingorane turimo zivemo gutyo bica bituma terambere rigira aho rihagarariye mhm. eh, aba kandi batora bibuke yuko ubu batoye kumbure ni nacyo cyatumye batavuga ko bica mu migambwe yuko wewe ni umubanyi mhm. ni batore rero bazi yuko niyakora neza we warashobora no kubandanya nubwo bavuga ngo ni ni manda ni imyaka itanu iri gukoze neza ntacu buza yuko bamwongera bagasubira mm. bakamwongera bagasubira ego cyane mm-hmm. abo rero bo bashobora no kwikura muri ibi bintu by'imyaka itanu akaza agakora neza kugeza igihe wenyine azogira ati reka nanjye nduhuke mugabo ndabona aho mm-hmm. ngejeje abo tubana se ni hari akagohe ikeneye ego cyane mm. se ni hariho akagohe ikeneye aha ngaruka kuri kimwe honorable marite yari yavuze mm-hmm. eh, eh, ndiko ndavuga ngo jewe numva inguvu nyinshi kizoba kuri aba batwaye imitumba ni ukubera nizera yuko iterambere rirama riri ku mutumba mhm. kandi gutora umushinga amateka birakomeye gose. Mhm. mugabo umushinga amateka dufatira ingingo ari hejuru ku nzego zo hejuru mhm. afata araba yuko ya migambi myiza ya leta iri kwirashika ku mitumba mhm. mugabo igihe ishitse ku mutumba atawuyakira ikibura aho ihagararira eh, n'aha rero jengira nti bashobora kubashikiriza ayo mategeko bashobora kubasomera ayo mategeko bashobora kubabarira n'igihe bayaraba ugaca usanga rero seni nca nibaza ngo ubu yabaje novuga bati tyoho wiki mm-hmm. novuga nti radiyo televiziyo nasiyonale ni iy'igihugu Mhm. si iy'umugambwe mhm. nitanga ibihaganiro bikwiye biruta biriya byatangwa n'imigambwe kugira ngo uwo ari we wese mhm. amenye ingene bizogenda ku birabi by'umutumba amenye ingene amatora azogenda bumve yuko habaye guhamiriza guhimiriza kugira ngo abantu bose bumve iriga birakomeye kuko ndatinya ko akagoho uvunira abitoza n'abatora muri aya matora y'abakuru b'imitumba murakoze nohera kubatora mhm. ndabasaba ko batora abantu b'intungane b'abakozi b'impuwe n'umukuru w'igihugu yarabivuze mhm. ati ntimuze mutore bakaje kurya tabazabaho mhm. inzoga murazinywa mugabo mutora ababibereye batore rero bitonze kugira ngo ntibahushe iterambere kuko abantu nibo bazofatanya n'abategetsi n'abashinga amateka kugira ngo bubake bakuye hajya nyine hasi mhm. abitoza nabo mhm. eh, bamenye yuko ari umuzigo bamenye yuko ari ibanga ntiwaba watuma batinya kwitoza oya mm. umugabo atinya ingwe ntatinya iyimwinjiranye mhm. ntibazotinya barabizi n'ishaka mhm. eh, bajyana ishaka ryinshi ryo gukora kuko ntiduhushije imyaka itanu twimirije yo gutera imbere mhm. kuko na leta yategekanije uburyo buzohava ku mbure buboneka buriyo buja hanyuma sena nayo nk'uko ba umukuru userukira abatowe yabivuze sena irafise amategeko ntiyakurikize nta murakoze murakoze cyane ndagushimire mushinga ntaye adriano sibomana nibutsa yuko urongoye inama nkuru y'abashinga ntaye mu burundi wakoze kwitaba ikiyago cyo ku nama murakoze cyane namwe kudutumira murakoze ndagushimire nawe honorable leopold niteretse nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe ry'abatowe begereye abanyagihugu abero mu mfunyafunyo y'igifaransa wakoze kwitaba ikirango cyo ku nama mwakoze natwe kudutumira kandi ndifurije amatora meza abenegihugu urakoze cyane ubu nishimiye ni wewe leonce bitari wari uhagarikiye kino kiganiro nshimire kandi rono